بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله Deməli, keçən dəstən e, birdən sual ortaya çıxıb. O sual da bundan ibarətdir ki, Deməli, mən keçən dəstə demişdim ki, Quran, sünnə və icma ilə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zövcələri, ümumiyyətlə kişinin zövcəsi əhl beytdən sayılır. Həmçinin qeyd eləmişdim ki, fitrətlə və ağılla da bu belədir. Yəni, ağıl Məntiq dəlalət eləyir ki, zövcə kişinin əhl beytimdəndir. Və şiə məsəbi əqli dəlillər üzərində qurulduğuna görə, hansı ki, onlar iddia eləyirlər ki, əqil ədillət-i şərqiyyədəndir. Yəni, Quran və sünnə kimi ağıl da şəriyyətdə müstəqil hüccətdir. Əgər onlar bunu iddia eləyirlərsə, ağlın dində müstəqil hüccət olduğunu, onda biz də deyirik ki, yaxşı, həmin ağıl onda dəlalət eləyir ki, zövcə kişinin əhl beytindən sayılır. Bunu demişdim. Və sonra Şiyə məzhəbinin öz kitablarından belə bir hədis qeyd elədim. Umm Sələmə radiyallahu anhə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zövcəsi və möminlərin anası. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə deyir ki, ya Rasulullah, mən sənin əhl-i beytindənəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də deyir ki, bəli, sən mənim əhl-i beytimdənsən. Hansı ki, bu Biharul Ənvarda 35-ci cild 221-ci səhifədə idi. Və burada sual çıxır ki, əgər əqli cəhətdən ispat olunursa ki, zövcə kişinin əhl-i beytindəndir, onda Ummu Sələmə niyə bu sualı verdi? Peyğəmbərə ki, ya Rasulullah, mən sənin əhl-i beytindənəm. Yəni, nə ehtiyac var idi? Belə bir sual çıxdı. Yəni, keçən dərsdən. Əslində, bu sualın çox cavabı var. Çox yöndən cavab var. Amma bizə lazım olan həm də dərsin mövzusunu uzatmamaq və yayındırmamaq üçün qısa cavab budur ki, biz baxmalıyıq Ummu Sələmə radiyallahu anhə bu sualı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə nə vaxt və niyə görə verdi? O zaman ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əlini Fatiməni Həsən və Hüseyni öz əbasının altına aldı və sonra Allaha dua elədi ki, Ey Allahım, ey Rabbim, bunlar mənim əhl-i beytimdir və bunları təmizlə, bütün çirkinliklərdən uzaqlaşdır. Onda Ummu Sələmə soruşdu ki, Ya Rasulullah, çünki Ummu Sələmə orada idi, o hadisəni görənlərdən biri idi. Mən sənin əhl-i beytindən deyiləm, Çünki Əbanın altına Ummu Sələməni almamışdı axı. Yəni, Ummu Sələmənin bu sualı Peyğəmbərə verməsində məqsəd bu idi. Və Peyğəmbər dedi ki, xeyr, sən mənim əhl-i beytimdənsən. Necə ki, onların öz kitablarında gəlir. Cil səhifəsini qeydlədim. Yəni, Ummu Sələmənin bu sualı verməyinə səbəb oldu. Yoxsa ağıl cəhətdən bu aydındır. Bu səbəbə görə sual vermişdi. Və Əhlüsünnə vəl cəmaya görə və İslama görə bəli, Əhsab surəsi 33-cü ayəyə əsasən Peyğəmbərin zövcələri əhl-i beytdəndir. Həmçinin Əba hədisinə əsasən əlinin ailəsi xüsusən həmçinin əhl-i beytdəndir. Və Müslimdə gələn, keçən dərsdə qeyd elədiyim iki hədisə əsasən də Cəfərin Əqilin və Abbasın ailələri və ümumən də Bəni Haşim, Haşim oğulları, Haşim ailələri Əhl-i Beytdəndir. Yəni, xülasə, bütün hədislər qəbul edilir. Bu məsələdə gələn bütün hədislər götürülür. Yoxsa biz kitabın bir hissəsini götürüb bir hissəsini tərk etsək, Yahudilər mislində olacaq. Bu keçən dərsdə olan sualın cavabı. Deməli, bugünkü dərs Səqələyin hədisində olan iki əmanətdən ən böyük haqda olacaq. Yəni, Allahın kitabı Quran. Necə ki, bu, bu Səqələyin hədisdə qeyd olunan ən birinci və ən böyük əmanətdir. Və çox qəribədir, bu hədisi daima əhl-i sünnətə qarşı dəlil olaraq irəli sürən və cəmaatın fikrini, nəzərini həmişə ikinci əmanətə, yəni əhl-i beytə yönətmək istəyən şiyələr daima birinci əmanəti, yəni Quranı unudublar. Yəni onlar bu sual, yəni bu hədisi daima əhl-i sünnətə qarşı dəlil gətirəndə bütün nəzərləri yönəldirlər birinci İkinci əmanətə. Daha kiçik olan əmanətə, yəni əhl-i beytə. Amma birinci və daha böyük olan əmanəti yaddan çıxarıblar. Hansı ki, Allahın kitabı Qur'andır. Düzdür, burada sual çıxa bilər. Necə bu sualı um tələbələrindən biri mənə vermişdi. Demişdi ki, sən hardan çıxartdın ki, əhl-i beyt kiçik əmanətdir, Quran böyük əmanət. Birincisi, Bu söz çox ağılsız bir sözdür. Hər bir fitrət və hər bir ağıl sahibi olan və ən əsası iman sahibi olan, etiqad sahibi olan hər bir müsəlman mütləq olaraq bilir ki, Allahın dinində, Allahın kitabı olan Qurandan böyük əmanət yoxdur. Bu bir. İkincisi də ki, mən ona dedim ki, həmin o sualı verənə, Dedim, səncə Quran əhli beytə xidmət edir, yoxsa əhli beyt Qurana? Quran əhli beyt üçündür, yoxsa əhli beyt Quran üçün yaşayır? Dedi, şübhəsiz ki, əhli beyt Qurana xidmət edir. Dedim, bəli, kiçik daima böyüyə xidmət eləyər. Necə əhli beyt Qurandan daha böyük əmanət ola bilər? Hansı ki, Allahın kəlamıdır. Və Allahın kəlamından Ucada heç nə yoxdur. Hətta Peyğəmbər kəlamı olsa da. Və ona görə Əhlüsünnə vəl cəma bu hədisdən danışanda daima ilk öncə birinci əmanətə fikir verib. Yəni Qurana. Yəni bugünkü mövzuda budur. Sual budur ki, Qurana sadiq qalan, yəni birinci əmanətə, onunla əməl edən, Və Allahın kəlamı Qurana düzgün münasibət bəsləyən kimlərdir? Əhlüsünnə vəl cəma yoxsa imami rafisi olan şiyələr? Sual budur. Yəni, baxaq görək, Peyğəmbərin bizə əmanət olaraq buraxdığı bu böyük əmanətə kimlər sahib çıxıb? Ola bilsin bu mövzu, yəni Qur'an mövzusu bu dərsdən əlavə iki dərs də geçsin və ya üç dərs. Və sonra da Əhl-i Beyt əmanətindən dərslər olacaq silsilə ilə, inşallah. Bu mövzu ilə əlaqəli, yəni Quran əmanəti ilə əlaqəli 5 dənə əsas məsələ var. 5 dənə. Bunlardan birincisi, sən bilməlisən ki, elə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sağlığında ikən Quranı yazmaq işi Peyğəmbərin öz tərəfindən onun əshabına tapşırılmışdı. Yəni, demək istədiyim nədir? Peyğəmbər bu böyük əmanəti əshabına tapşırmışdı. Quranı yazmaq işini. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zamanında da cəmaatın hifsi güclü olduğuna görə yazıdan çox əzbərləmək ön planda idi. Həm hafizələr güclü olduğuna görə, həm də yazı ləvazimatları az olduğuna görə. Və ərəblər üçün bu adi bir məsələ idi. Ərəblər əlfiyələri, yəni min beytlik, 2000 beytdən ibarət şeirləri əzbər bilirdilər. Əzbərləyirdilər. Bu, onlar üçün adi bir şeydir. Xüsusən də o dövrdə. Hətta indi də belədir. Qaldı ki, o dövrdə. Və əzbərləmək ön planda olduğuna görə Quran Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zamanında tam bir müsəhv halında toplanmamışdı. Və Quranı tam tamına əzbər bilən yüzlərlə sahabələr var idi. Və hər nazil olan ayə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nəzarəti altında yazılırdı. Məsələn, Nəsainin 7008-ci nömrəli hədisdə Abu Davud 786, Tirmizi 3086, İmam Əhməd də Musnədində 399 nömrəli hədisdə səy olaraq Osmanın belə dediyini nəql edirlər. Osman radiyallahu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə bir ayə nazil olduğu zaman o, vəhi katiblərindən birini çağırar və belə deyərdi. Bu ayələri, nazil olan bu ayələri, filan-filan mövzuların olduğu filan-filan surələrə qoy. Bu ayəni bu surəyə qoy. Bu ayəni bu ayədən sonra qoy və saybə ilə axır. Yəni peyğəmbərin nəzarəti ilə nazil olan ayələr yazılırdı. Amma Quran tam bir müsaf halında yox idi. Surələr dağınıq şəkildə idi, ayələr. Və beləliklə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zamanında dağınıq da olsa tam kitap halinde olmasa da ümumen Kur'an yazılı şekilde mevcudiydi. Mesela Abu Bakır, Ömer, Osman, Ali, Zübeyir, Ubey ibn Ka'b, Zeyd ibn Sabit, Muhammed ibn Mesleme ve Muaviye ibn abi Sufyan Kur'an'ın katibliğini eləmiş sahabelerdendir. Hətta Muaviyyə Qur'anın katibliyini eləmiş sahabələrdəndir. Və bunu kiminsə inkar etməyinə də ehtiyac yoxdur. Çünki inkar olunmaz həqiqətdir və tarix bunun isbatıdır. Kifayətdir ki, tarix kitablarını səhifəliyəsən və salam. İstədiyin tarix. İstər əhl-sünnətə məns ə, e, mənsub olan, məxsus olan Tabari və ya İbn Kəsir və İbn Əsir olsun, istərsə də şiə yazarları olan Məsudinin, Yaqubinin tarixi olsun. Fərqi yoxdur. Yetər ki, tarixi vərə eləyəsən. Və görəcəksən ki, tarix səhifələrində Muaviyyə radiyallahu anhu, Allah subhanət olandan razı olsun. O sahabə Quranın katiblərindən biridir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əmri ilə. Və bu böyük neymətdir, hansı ki, Deməli, bu böyük əmanətin hifsində onun da rolu olub. Elhamdülillah. Bu birinci məsələ. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin vəziyyətində bu əmanətin halı bu idi. İkincisi, Abu Bakır radiyallahu anhunun zamanında bu əmanətin vəziyyəti. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vəfat etdiyi zaman Quran nə vəhi katiblərinin, nə də başqa sahabələrin yanında tam bir kitab halında, tam bir vahid, müshəf halında yox idi. Yazılı nüsxələr müxtəlif şəxslərdə dağınıq halda idi. Məsələn, bir surə bir sahabədə idi, başqa surə başqa sahabədə idi. Bir surənin yarısı bir sahabədə idi. O surənin davamı ikinci yarısı başqa sahabənin evində idi. Bu cür dağınıq halda idi. Bəli, Quran qəlblərdə, hifslərdə, vərəklərdə, yəni yazı üzərində tam şəkildə olsa da, vahid bir mushaf halında yox idi. Əbu Bakr radiyallahu anhın xilafəti zamanında da hicrətin 12-ci ilində Yəməmə döyüşündə çoxlu sayda Quran hafizləri şəhid olur. Bu hadisə də səbəb olur Ömər radiyallahu anhı gəlir, Əbu Bakr radiyallahu anhıya deyir ki, təklif edir ki, Quran bir musaf halında toplansın. Və Əbu Bakr da bəzi məşvərətlərdən sonra qərarı alır ki, bu işi, şərəfli işi Zeyd ibn Sabitə tapşırsın. Çünki Zeyd ibn Sabit həm Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zamanında, sağlığında Qur'anı ən mükəmməl şəkildə bilən sahabələrdən biri idi. Həm Qur'anı tam olaraq mükəmməl əzbərləyən və hətta Peyğəmbərin dilindən təsdiq alan dörd sahabədən biri idi, hansı ki o dörd sahabələr Ubey ibn Ka'b, Muaz ibn Cəbəl, Abu Zeyd, bir də Zeyd ibn Sabit. Və həm də Zeyd ibn Sabit Quranın son katiblərindən biri idi və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm son qirayətini ona ərzləmişdi. Bu səbəbdən e, Zeyd ibni sabiti seçir. Və başqa səbəblər də olur. Əsas səbəblər bunlar idi. Və Ömər radiyallahu da cəmaata elanlayır ki, kimdə Qurandan nə yazı varsa onu gətirsin. Və Zeyd də deyir ki, Mən deyir, Qur'anı xurma yarpaqları üzərindəki, daş üzərindəki yazılardan və əzbər bilən insanların qəlblərindən və hifslərindən topladım. Və Zeyd də radiyallahu üç dənə şərt qoymuşdu. Məşvərətlə üç şərt qoymuşdu. Birinci şərt o idi ki, kim nə yazı gətirəcəksə, o yazını cəmaat əzbər bilməlidir. Yəni, yazıda olan əzbər bilinməlidir. İkincisi, o Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi hüzurunda yazılmalıdır. Üçüncüsü də bütün bunlar üçün iki dənə şahid Və bu cür məsuliyyətli işə girişdir. Və Zeyd də radiyallahu Allahın kitabını, Allahın kitabını əzbər bildiyi halda ona həvali olan bu məsuliyyətli işə bu cür ciddi yanaşmışdı. Hansı ki, əzbər bilirdi Quranı. Və onunla birlikdə neçə sahabə. Məsələn, Zeyd ibn Sabit kimi, Ubey ibn Ka'b kimi, Əli kimi, Ömər kimi, İbn Abbas və İbn Məsud kimi Qur'anı mükəmməl bilən hələm-hələm sahabə tapılmazdı. Xüsusən adlarını çəkdiyim sahabələr seçilirdilər. Məsələn, İbn Məsud, Ubey ibn Kab, həmçinin Zeyd ibn Sabit. Hətta Quran təfsirində seçilmiş və məşhur olan sahabələrdir. Kifayətdir ki, istər şiyə, istər sünni. Quran təfsir kitablarını açasınız, hər səhifədə İbn, Ab İbn Abbasın, hər səhifədə İbn Məsudun adına rast gələcəksiniz. Buna baxmayaraq, Zeyd radiyallahu anhu, bu cür ağır şərtlər qoydu, məsuliyyətə görə. Və bir ilə, bir ilə yaxın bir müddətdə Quran toplandı və iş tamamlandı. Və sonra Zeyd bu Quranı təhvil verir Abbaqra. Və bu mushaf da vəfat edincəyə qədər Abbakrın evində qalır, yanında. Daha sonra da Ömərin. Ömər vəfat edəndən sonra da qızı Həfsənin yanında qalır. Və üçüncüsü Osman radiyallahu anhunun zamanında Quranın yazılması işidir. Bu hadisə də hicrətin 25-ci ilində baş verir. Belə ki, müsəlmanlar Huzeyfi ibn Yəmə, Yəmənin başçılığı ilə Ermənistana, Azərbaycana, bu Qafqaz tərəfə cihada çıxırlar, fətləməyə. Və bu döyüşdə Şam cəmatı ilə Küfə cəmatı bir yerdə olur. Həmin vaxt Huzeyfə görür ki, bu iki bölgənin əhalisi Qur'anın bəzi kəlmələrinin oxunuşu barəsində ixtilafa düşür. Çünki küfə xalqı Abdullah ibn Məsudun qirayəti ilə oxuyurdu. Şam əhalisi isə Ubey ibn Kəbin qirayəti ilə. Bu qirayətlər məsələsini yəni qabaqda başa salacam. Bu nə deməkdir? Çünki Quranın birdən çox qirayəti var. Və bu ixtilaf Hüzeyfəni qorxudur. Və düşünür ki, Allahın kəlamı barədə əvvəlki ümmətlərin başına gələn bəla bu ümmətin başına gələr. Və Mədinəyə Osman radiyallahu anhunun yanına xəbər göndərir. Deyir ki, bu məsələni tez həll ilə. Və Osman da Ömərin qızı Həfsə radiyallahu anhaya xəbər göndərir ki, əlindəki musafi bizə göndər, biz onu çoxalıb sənə qaytaraq. Və sonra Osman radiyallahu bu mushafi çoxaltmaq üçün yenə də yenə də sahabə Zeyd ibn Sabiti, çünki o sağ idi, onu seçir, Abdullah ibn Zübeyri seçir, Sa'd ibn Əl-Ası seçir və Abdurrahman ibn Əl-Haris İbn Hişamı seçir. Və sonra Qur'anı yəni Osman əmrləyir Qur'an Qureyşi ləhcəsində yazılır. Bir mushaf halında və sahabələrin əlində olan başqa nüsxələri yandırmağa əmr Başqa nüsxələr də nə idi? Məsələn, İbn Məsudun Quranı var idi. İbn Abbasın, Əlinin, Ubey ibn Kabın və s. Və o Quranlarda da bəzi qirayət müxtəliflikləri var idi. Və mushəfin kənarında sahabənin ayənin şərhi ilə əlaqəli bəzi təfsirləri var idi. Və bəzən olurdu ki, onu oxuyan elə zənn eləyirdi ki, o sahabənin əlavə qeyd elədiyi təfsir xarakterli yazı da ayədəndir, Quran tərkib hissəsindəndir. Və bu sonra problemlər yaradırdı. Və bunların misalları çoxdur. Buxarədə də var, Müslimdə də. Və ona görə bu ixtilafı aradan qaldırmaq üçün Osman əmr eləyir ki, Quran bir müshəf halında yazılsın və başqa Quran nüsxələrini yandırmağa əmrləyir. Məsələn, Buxarda 4987-ci hədisə baxa bilərsiniz. Məsələn, bəziləri Osman radiyallahu anhya ləkə yaxmaq istəyirlər ki, o niyə başqa nüsxələri yandırdı. Şübhəz ki, Osman bunu özünə eləməmişdi. Hətta Əli radiyallahu deyir ki, and olsun Allaha ki, Osman mushəflərə nə etdisə, bizim məsləhətimizlə etdi. Nə etdisə, bizim məsləhətimizlə etdi. Deyir ki, Əli, Osman bizə dedi ki, mən insanları bir mushaf ətrafında toplamağı məqsədə uyğun bilirəm. Biz də ona dedik ki, vallahi sənin bu fikrin doğrudur və bu fikrində biz sənə birlikdəyik. Necə ki, bunu İbn Əbid Dünya Kitabul Məsahifdə 22-ci səhifədə nəql edir. Həmçinin Musab İbn Saad da deyir ki, Osman radiyallahu anhu sahabələrin əlində olan digər müshəfləri yandırmaq istəyəndə hər kəs bu işi bəyəndi və sahabələrdən heç kəs bu işə müxalif olmadı. Yenə də bunu İbn Əbid Dünya Kitabul Məsahifdə səhifə 16-da nəql edir. Yəni bu Osmanın rəyi ilə yox, sahabələrin icması ilə olan bir iş idi. Yaxşı. Burada sual çıxa bilər. Məsələn, dinləyən deyə bilər ki, bu şeylər niyə danışırsan? Niyə qeyd edirsən bunları? Bunları danışmağımın əsas səbəb budur ki, sən, ey müsəlman qardaş, bütün bunları tarix kitablarından oxuyandan, Və bütün bunları eşidəndən və biləndən sonra onda sənə bir sual verilər. Yaxşı, Allah subhanahu ta'ala Qur'anı kimlərin əli ilə qordu? Biz demirik, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə iki əmanət buraxdı. Hansı ki, o iki əmanətin ən əzəmətlisi Qur'andır və ondan şərəfli və ondan kərim bir əmanət tapa bilməzsən yer üzərində. Yaxşı, o əmanəti Allah kimlərin əli ilə qurdu? Rafislərin əli ilə? Yoxsa rafislərin nifrət elədikləri, söydükləri sahabələrin əli ilə? Sual budur. Ona görə Səqələyin hədisini əhlüsünnəyə qarşı dəlil gətirmək istəyən bir rafisi ilk öncə özü bu suala cavab verməlidir. Bu bir, məsələnin birinci tərəfi. Və məsələnin ikinci tərəfi və ən önəmlisi budur ki, yaxşı, şiələr deyir ki, iddia edirlər ki, Osman radiyallahu anhudan qabaq və Əbu Bakrdan qabaq ən birinci Qur'anı mushəf halına salıb yazan Əli olub. Yaxşı. Yaxşı. Fərz eləyin ki, bu iddianı qəbul etdik. Sonra hanı o mushaf? Hardadır o Quran? Cavab budur ki, Mehdidə. Yaxşı, Mehdi hardadır? Qeybdə. O deməkdir ki, 0 üstəqə 0 bərabərdir 0. Heç nə yoxdur ortada. Boş iddia, ispat olmayan. Bu bir. Və bir də bu hədislə əlaqəli yəni Səqreyn hədisi ilə əlaqəli, Quran əmanəti ilə əlaqəli. Bilinməsi vacib olan məsələlərdən biri budur ki, Quranın 10 dənə qirayəti var. Və bu qirayətlər, hansı ki bunlardan 7-si əsas qirayətdir, 3-ü də köməkçi qirayətlərdir. Bu 10 qirayət də mutavatirdir. Və əslində 10 qirayət deyil, 20 qirayətdir. Çünki bu 10 Quran qarisinin də hərəsindən iki yol ilə, yəni iki tələbə tərəfindən onların qirayətləri nəql olunub. Ümumən 20 qirayətdir. Səhi və mötəbər olan. Və Quran qirayəti nədir? Çünki biz bilirik ki, əvvəl Quran yazılanda Qurana hərəkələr qoyulmazdı. Hansı ki, indi biz Quran müsəhflərində görürük, şəddə, cəzim, fəthə, dammə, kəsrə, bu işarələr yox idi. Və bu işarələr olmadığına görə, Quran bir müshəf olsa da, müxtəlif qirayətlərdə oxuna bilirdi. Və bu qirayətlərin hamısı da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm tərəfindən sahabələrə öyrədilmişdi. Məsələn, misal deyək, məsələn, bir qirayətdə gəlir ki, İxlas surəsi, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huvallahu əhəd, Allahu saməd, ləm yəlid və ləm yuləd, və ləm yəkulləhu kufuvvən əhəd. Amma başqa bir qirayətdə gəlir ki, وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُوا ən əhəd. Və ya başqa bir qirayətdə İxlas surəsi 5 ayədən ibarətdir. Məsələn, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huvallahu əhəd, Allahus samad, ləm yəlid, və ləm yuləd, və ləm yəkulləhu kufuən əhəd. Ləm yəlid ayrı bir ayədir. Vələm yuləd ayrı bir ayə. Və məsələn, Fatihədə bəzi qirayətlərdə Məliki yevmiddin mim uzanır hərf məd ilə. Məd ilə. Bəzi qirayətlərdə Məlik yevmiddin uzanmaz. Və ya məsələn, Asr surəsi bəzi qirayətlərdə ayələrin bölgüsü belədir. Vəl-əsr İnnəl insənə ləfī xusur İlləl-ləzīnə əmənu və amilus-salihəti və təvasav bil-haqqi və təvasav bis-sabr Amma bəzi qirayətlərdə, məsələn, Varş qirayətində ayələrin bölgüsü belədir. Vəl-əsr innəl insənə ləfī xusur إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ Yəni, heç bir kəlmə dəyişikliyi yoxdur. Bunlar qirayətlərdir. Və bu cür Qur'anın 10 qirayəti var. Hansı ki, o 10 qirayət hərəsi də iki hissədən, yəni iki növ götürsək, iki tələbənin nəqli ilə götürsək, 20 qirayət edir. Və bu gün yer üzərində olan milyonlarla müsəlman məsəbindən asılı olmayaraq hamısı Qur'anı bu 10 qirayətlə oxuyur. Və bu 10 qirayətin 10-u ilə də Quran çap olunub. Və olunur da. Bəziləri Asim qirayətində oxuyur, bəziləri başqa qirayətdə oxuyur və s. Və bu qirayət formaları ki var, bütün bu qirayət formaları Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin birbaşa özü tərəfindən sahabelərə öyrədilib. Və bu 10 qari ki var, adlarını indi sadalayacağam. Məsələn, Nafidi, İmam Nafi, Mədinəli və Məkkəli Abdullah ibn Kəsir, Bəsrəli, Abu Amr, həmçinin Şamlı Abdullah ibn Amr, həmçinin Kufəli İmam Asim, həmçinin Kufəli Həmzə ibni Həbib Əz-Zəyyad, həmçinin Kufəli Əli ibn Həmzə, Əl-Kisai və Mədinəli Abu Cafər, Bəsrəli İmam Yaqub ibn İshaq, və Bağdatlı qari imam Xələf ibn Şam. Bu 10 dənə qari. Və bu 10 qari Quran qirayətini mütəvatir, yəni çox saylı sənəd ilə ravilərdən, onlar da başqa ravilərdən və onlar da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələrindən və onlar da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən öyrəniblər. Və bu qeydləməyi məqsədim nədir? Məqsəd odur ki, bu 10 qarinin hamısı əhl-i sünnətdəndir. Yəni adlarını sadaladığım bu 10 qari adlarını sadaladığım bu 10 qari və bu 10 qarinin raviləri hamısı əhl-i sünnə vəl-cəmadandır. Deməli, Qur'anın oxunuş qaydalarını Peyğəmbərin əshabından nəql edən və Qur'anı istər qirayət olaraq, istər yazılı olaraq bizə nəql edən əhlüsün əvəl cəmadır. Və bu ravilərin içərisində bir dənə də şiə ravisinə rast gəlmək olmur. Bəs onda sual çıxır ki, harda qaldı sizin bu böyük əmanətə, Qurana olan xidmətləriniz? Axı Quran Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə tərk edib getdiyi ən böyük əmanətdir. Və bu əmanətə sahib çıxan da əhlüsünnə vəl cəmaatdır. Hansı ki, qiraət olaraq, yazılı olaraq əhlüsünnə vəl cəmaat Quranı qoruyub və bizə çatdırıb. Və onda harda qaldı Səqələyin hədisinə tabiçilik? Onda haradadır əhl-i beyt imamlarından nəql etdiyiniz Quran? Və sual budur ki, nə üçün Zurara İbn Əyyun, Cabir Əl-Cuafi və Əbu Basr kimi raviləriniz İmam Cəfərdən, İmam Muhammed Baqirdən minlərlə hədis rəvayət etdikləri halda ondan və digərlərindən Qur'anın qiraətini nəql etməyiblər? Nə üçün əlinizdə əhl-i beytdən, əhl-i beyt vasitəsilə nəql olan bir Quran qiraətiniz yoxdur? Məsələn, İmam Cəfər radiyallahu anhunun vasitəsilə Quran qiraətini nəql edən qari Həmzə Əzzayyatdır. Yəni, Həmzə Əzzayyat, rəhməhullah, bu qari, İmam Cəfərin vasitəsilə Quran qirayəti nəql edən qarilərdən biridir. Maraqlıdır bu qari ki var, Həmzə Əzzəyyat, hansı ki İmam Cəfərdən onun vasitəsilə Quran qirayəti nəql edib. Bu qarı da əhlüsünə val cəmadandır. Yəni, əhlibeytdən olan Cəfər Sadiqin vasitəsilə Quran qirayətini nəql edən də əhlüsünnədir. Bəs hanısın ondan nəql edəcəyimiz Quran? Məsələn, bunun üçün İbnül Cəzərinin Ən-Nəşru fil qiraətil aşara kitabına baxa bilərsiniz. Məşhur kitabdır. 10 qiraət barədə. Birinci cild 133-cü səhifə. Onda haradadır? Cəfər radiyallahu anhunun dırnaq arası şiyə raviləri. Yəni, bütün bunları bilən bilir ki, şiyələrin Quran üçün nə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən, nə də onun əhl-i beytindən nəql edəcəklər bir sənəddə yoxdur. Bu gün də yer üzərində yaşayan bütün şeylər Qur'anı bu 10 qirayətin vasitəsilə oxuyurlar. Nəticə nədir? Deməli, şiyələr özləri Peyğəmbərin bu böyük əmanəti olan Qur'an məsələsində əhl-i sünnətə möhtacdırlar şiyələr özləri Qur'anı əhl-sünnətin vasitəsi ilə alıblar. Bəs onda hanı iddia edirsiniz ki, din əhl-i beytdən götürülməlidir? Çünki rafislər iddia edir ki, din yalnız əhl-i beytdən götürürlər. Yaxşı razılaşdıq. Din deyəndə nəyi nəzərdə tutursan? Quran və sünnədən başqa. Heç nəyi. Din deyəndə Quran və sünnə nəzərdə tutulur. Yaxşı, din əhl-i beytdən götürülməlidir. Din. Məsələn, Quran. Gətir əhl-i beytdən bir Quran. Gətir. Yoxdur. Onda niyə iddia edirsən boş-boşuna? Bu məzhəbdə yalnız iddia var. İspat olmayan iddialar. Biraz avam cəmahat üçün güllü bəzəyli görünən iddialar qutardı. Başqasına yoxdur. Deyirsən, kim yazdı Quranı? Əli. Haradadır? Mehdidə. O haradadır? Qeybdə. Ha, daha nə oldu? Ortada heç nə olmayandan sonra nə oldu? Gözdə ki, gözdə. Və çox maraqlı məsələ də budur ki, hər bir halda, hər bir halda Qur'anı bizə nəql edən sahabələrdir. Yəni, bu 10 qirayət ki var, sahabələr tərəfindən bizə nəql olub. Yəni, bu 10 qirayət, yəni xulası Qur'an, bizə 13 dənə sahabədən nəql olub. Yəni, Qur'anı bizə çatdıran 13 sahabədir. Kimlərdir? Ömər bin Xattab, Osman, Ali bin Abtalib, Zeyd bin Sabit, Ubey ibn Kab, Abdullah ibn, ibn Abbas, Abdullah ibn Məsud, Abdullah ibn Ayyaş, Abdullah ibn Əs-Saib, Əbu Musa, Musa Əl-Əşari, Əbu Darda, Hüseyin ibn Ali və Əbu Hureyrə. Əbu Hureyrə radiyallahu anhu Qur'anın qirayətini nəql edən sahabələrdən biridir. Necə olur sən Əbu Hureyrənin nəql etdiyi Quran qirayətini qəbul edir, namazda oxuyursan, onun nəql etdiyi hədisi rədd edirsən, hanı adillik və insaf? Necə olur Öməri söyürsən və ya Osmanı? Ömər ibn Xattabın, Osman radiyallahu anhunun nəql etdiyi Quran qirayətini namazında oxuyursan. Çünki dünyada ən məhşur olan Asim qirayəti ki var, o elə dörd sahabədən nəql olub, onlardan da biri Osmandır. Hansı ki, bütün İran Asim qirayəti ilə oxuyur Quranı. Hansı ki, o qirayəti nəql edən sahabələrdən biri də Osmandır. Sən Quran barəsində dinin təməlində sahabələrə möhtacsan. Necə onları söyürsən? Amma burada bir məsələ var. Məsələn, Biri deyə bilər ki, Qur'anı nəql edən bu 13 nəfər ki var, sahabə, onlardan biri Əlidir. Biri də Hüseyin. Bəli, Əhl-i Beytdən gəldi ki, Qur'an. Biz bilirik. Məsələ onda deyil ki, Əlidən və ya Hüseyindən bizə Quran qirayəti çatmayıb. Məsələ ondadır ki, Əlidən və Hüseyindən bu Qur'anın qirayətini nəql edən əhlüsünnə raviləridir, əhlüsünnə qariləri. Bu özü dəlildir ki, əhlübeytə tabi olan əhlüsünnə val cəmadır. Necə olur? Əhlüsünnə əhlübeytdən 3 nəfərdən Əlidən, Hüseyn ibn Əlidən və Abdullah ibn Abbasdan Quran qirayəti nəql edə bilir. Amma siz əhlübeytdən bir nəfərdən də Quran qirayəti nəql edə bilmirsiniz. Niyə? Şiyələrin Quran qirayəti ilə əlaqəli bir dənə deyə biləcəkləri məsələ var. Və ya bir dənə şübhələri. Və ya uzaqbaşı bir dənə iddiaları. Məsələn, bəzi şiə müəllifləri iddia eləyiblər ki, bu 10 qaridən biri İmam Asim ki var, küfəli. O İmam Asim və Asimin tələbəsi, hansı ki İmam Asimdən Quran qirayətini nəql edən tələbələrindən biri İmam Hafs şiə olub. Belə bir iddia irəli sürürlər. Bu iddiaya bir neçə yöndən cavab vermiyorlar. Birincisi budur ki, yəni onlar bu iddianı niyə irəli sürdülər? Niyə dedilər ki, bu 10 qaridən biri, yəni İmam Asim və onun tələbəsi Hafs şiə olub. Birincisi, onlar, yəni şiyələr, əhlibeyt imamlarından Quran üçün bir dənə də olsa şiyə ravilərindən ibarət sənədin mövcudluğunu ispat etməkdən aciz qaldıqlarına görə belə bir yalan iddianı irəli sürməyə başladılar. Çünki Asim İmam Asim Onun rəvat elədiyi Quran qiraəti dörd sahabədən gəlir. Osman da onlardan biridir, Əli də. Və iddia eləyiblər ki, Asim şiyədir. Şiyə olub. Həm də İmam Asim küfəli olduğuna görə elə zənn ediblər ki, İmam Asim şiyədir. Ona görə biz deyirik ki, əgər İmam Asimin özünün və ya onun tələbəsi Hafsın və ya İmam Asimin qirayətinin, ravilərinin küfəli şiyələr olduğunu iddia edirsinizsə, birincisi bu iddianızı açıq dəlillərlə isbatlamalısınız. Əgər əhlüsünnə vəl cəmanın rical kitabları ilə, yəni ravilərin həyatından bəhs edən rical kitabları ilə Bunu ispatlaya bilirsinizsə, ispatlayın. İspatlaya bilmirsinizsə, heç olmasa bu iddialarınızı öz rical kitablarınızla ispatlayın. Yəni, ortaya bir iddia atmışsınız. Demirsiniz ki, yox, İmam Asim küfəli şiyə olub. Hansı ki, Əlidən Quran qirayətini nəql edən oğlu və onun tələbəsi Hafs və onun qirayətinin raviləri küfəli şiyələr olur. İddia. Biz də deyirik ki, bu iddianı isbatla. Ya əhlüsünnə rical kitablarından gəl göstər. Göstər ki, İmam Asim, onun tələbəsi və onun qirayətinin raviləri küfəli şiyələr olublar. Bunu isbatlaya bilməyəcəksən. Onda biz sənə icazə veririk. Get öz rical kitablarını aç və bax. öz rical kitablarınla bunu isbatla. Heç o da bacara bilməyəcəksən. Çünki öz rical kitablarında belə bir şey tapa bilməyəcəksən. Bu açıq aydındır. Məsələn, rical kitablarından, yəni şiə məzhəbinin rical kitablarından, istəyirsən Kəşşinin ricalına bax. İstəyirsən Hillinin ricalına bax və ya Nəcaşinin, İbni Davudun, Bərqinin, Xəqaninin, Təsəvvürləyin, bu adlarını çəkdiyim alimlər Şiə məzhəbinin ən güclü, ən əsas, ən qədim və ən dəyərli və ən mötəbər rical kitablardır. Və o kitabların müəllifləri. Heç həmin kitablarda Hafs ibn Süleyman ki var, İmam Asimin tələbəsi iddia eləyirlər ki, o şiə olub, heç onun tərcümə halına rast gələ bilməzsən heç tərcümə halına rast gələ bilməzsən. Yalnız və yalnız şiə ricallarında, şiə alimlərindən Tusi öz ricalında, yəni rical-ı Tusidə Hafs İbn Süleyman tərcümə halına yer verib. Və buna diqqətli olun. Yalnız və yalnız, yəni onlarla rical kitablarından yalnız və yalnız Tusi, Şia alimi Tusi, öz ricalında Həfs İbn Süleymanın tərcümə halına yer verib. Və bir dənə şeyi qeyd edib. Qeyd edib ki, Həfs İbn Süleyman İmam Cafərin tələbələrindən olub. Məsələn, Rical-ı Tusidə səhifə 189-da bunu deyir. Ancaq onun şiyə, yaxud etibarlı, yaxud yalançı ravi olduğunu qeyd eləməyib. Çünki bir ravinin şiyənin rical kitabında olması onun şiyə olması demək deyil. Rical kitablarında, şiyə məhzəbinin rical kitablarında doludur əhl-i sünnə raviləri. Nə olsun? Və əhl-i sünnə rical kitablarında doludur şiə rafiləri. Məsələn, istədiyin əhl-i sünnənin rical kitabını aç, nə qədər şiə rafilərinə rast gələcəksən. Məsələn, alim deyir ki, bəli, bu ravi, məsələn, İmam Tirmizinin hədis nəql etdiyi ravilərdən biridir. Amma şiədir, küfəli, yalancıdır, hədis uydurandır və s. və ilə axır. Yəni, bir ravinin, şiə bir ravinin əhlüsünnə kitabında olması və əhlüsünnə bir ravinin şiə kitabında olması, bu adi bir məsələdir. Məsələn, nə qədər şiə kitablarında var ki, deyir, filan ravi İmam Caferin tələbələrindən olub. Amma əhlüsünnə olub. Və ya filan ravi Caferin tələbələrindən olub, amma yalançı olub filan ravi Cəfərin tələbələrindən olub, amma münafiq olub. Açıq aydın, özləri yazırlar. Yəni, kifayətdir ki, şiənin rical kitablarına baxasan. Və ya məsələn, Zurara İbni Əyun Muhammed Baqırdan, Cəfər Sadiqdən 2000-dən artıq hədis nəql edib, şiənin rical kitablarında Cəfər Sadiq onu lənət digir. Və sahibəyə ilə axır. Həmçinin Şiə alimlərindən Ayətullah Əl-Tustəri var. O da Qamus-ur Ricəldə öz kitablarındadır. Qamus-ur Ricəl 3-cü cild 582-ci səhifədə o da Hafs ibn Süleyman tərcümə halına yer verib, ancaq onun şiə rafisi olduğunu isbatləyə bilməyib. Yəni, Hafs ibn Süleyma fərz eləyir ki, Cəfər Sadiqin tələbələrindən olur. Lap əla. Cəfər Sadiq onun səhlüsünə vəl cəmadan idi. Onun bütün tələbələri də əhlüsünə vəl cəmadan idi. Burada nə problem var ki? Yəni, bir sual veririk ki, Hafs ibn Süleymanın və ya İmam Asmin, fərq etməz. İmam Cafərin tələbələrindən olması onun şiə olmasının isbatıdır ya yox? Cavab odur ki, yox. Çünki şiə alimlərinin özlərinin də dediyi kimi, məsələ İmam Caferin, İmam Muhammed Baqirin və İmam Zeynul Abidinin və Musayi Kazım, Ali Rıza və s. Onların tələbələrinin içərisində nəinki əhl-i sünnə rafiləri, hətta əhl-i beytin düşməni olan nasiblər belə olub. Məsələn, yenə də həmin o Ayətullah Əl-Tustarinin Rical kitabına baxa bilərsiniz. Birinci cild 180-cı səhifə. Orada şiə müəllifi özü deyir ki, Əhməd İbni Əl-Xasib adlı ravi İmam Əl-Hədinin əshabından olub. Əhməd ibn Əl-Xasi İmam Əl-Hədinin əshabından olub. Amma münafiq olub. Əhl-i beyt düşməni nasibi olub. Öz kitablarında gəlir. Tuslarının ricalında birinci cild 180-ci səhifə. Yəni, bir ravi ola bilər filan bir imamın və filan bir alimin tələbəsi olsun. Amma bu onu şiə olduğunu ispat eləməz. Yəni bu iddia çürü iddiadan başqa bir şey deyil. Boş bir iddiadır və heç bir mənası yoxdur bu iddianın, heç bir dəyəri yoxdur. Və son olaraq, bu dərsdə son olaraq, bir belə sual ortaya çıxa bilər. Qur'anı Abu Bakr radiyallahu anhu cəm etdiyi və onu Osman çoxaltdığı və Qur'anın qirayətini əhl-sünnət qariləri nəql etdiyi halda necə olur ki, şiyələr bu Qur'an qəbul edirlər? Yəni sən ey şiyə Abu Bakırı söyürsən, Osmana tən edirsən və əhl-sünnəni zəlalətdə bilirsən. Bəs necə olur ki, Abu Bakrın əmri ilə yazılan, Osmanın çoxaltdığı və əhlüsünnə vəl cəma vasitəsilə nəql olan, bizə çatdırılan Quranı qəbul edirsən. Necə olur bu? Yəni, necə olur ki, nəql edəni qəbul etmədiyin halda nəql olmanı qəbul edirsən? Quran oxunuş şəklini rəvayət eləyən və beləcə Quranı bizə çatdıran əhl-i sünnətin bu imamları ki var, raviləri, qariləri. O cümlədən də həmin bu ravilər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədislərini bizə çatdırıblar. Yəni, Quranın bu 20 qirayəti ki var, bu qirayəti bizə çatdıran bu əhl-i sünnə qariləri, raviləri ki var, Onlar həm də əhl-i sünnətin hədis kitablarının rafiləridir. Yəni onlar peyğəmbərdən Quran qirayəti nəql etdikləri kimi peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hədislərini də bizə nəql ediblər. Bəs necə olur ki, onların nəql etdikləri Quran qirayətini qəbul edir, nəql etdikləri hədisləri rədd edirsiniz? Hansı ki, həmin hədislərin hamısı Əhlüsünnənin hədis kitablarında mövcuddur. Yəni bu necə adillikdir? Yəni demək istədiyimiz nədir? Demək istədiyim budur ki, onlar əhl-i sünnə tərəfindən və sahabələr tərəfdən nəql olan Qur'anı qəbul edirlər. Ancaq yenə onların özləri tərəfindən nəql olan sünnəti rədd edirlər. Necə olur bu? bütün bu sualların cavabı tapılmalıdır. Və bunu dinləyən hər kəs adil olsun və insafla davransın. Və oturub fikirləşsin. Vallahi bu sualların cavabı onu aparıb haqqa çıxardacaq, inşallah. Yaxşı, suallar verdik. Dedik ki, bəs necə olur ki, Quran əhlüsünnə ravilər vasitəsilə nəql olunub, Quranı qoruyub bizə çatdıran sahabələrdir. Bəs necə olur şiələr bunları qəbul edirlər? Necə olur? Bütün bu sualların cavabında biz deyirik. Elə bu səbəblərə görə yüzlərlə şiə məzhəbinin ən mötəbər və ən dəyərli alimləri elə bu səbəbə görə iddia eləyiblər ki, bəli, bugün əlimizdə olan Qur'an Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə nazil olmuş həqiqi Qur'an deyil. Yəni, Qur'an sahabələr tərəfdən və Qur'anı bizə nəql edən ravilər tərəfindən təhrif olunub. Və hətta Qur'anın təhrifini ispat eləməkdən ötürü şiə müəllifləri xüsusi kitablar belə yazıblar. Və bu mövzu, yəni Qur'anın təhrifi mövzusu ki var, bu mövzunu bugün danışmayacam. Çünki geniş bir mövzudur və bu mövzu inşallah ola bilsin iki dərsə keçildi. İki dərs ilə. Çünki həm geniş mövzudur və həm də önəmli mövzudur. Önəmli mövzudur ona görə ki, Səqələyin hədisini bizə dəlil gətirirsən, fikrimizi əhl-i beytə yönətmək üçün, hansı ki, onları bizdən çox sevən yoxdur. Ancaq ondan da böyük əmanət olan Qur'anın təhrifinə eytiqat edən şiyə müəlliflərini rədd etmirsən, qəbul edirsən. Necə olur bu? Və ya belə deyim. Necə olur ki, kiçik əmanəti, yəni əhli beyti qəbul etməyəni kafir görürsən, onun üçün heç bir üzr qəbul etmirsən, ondan da böyük olan Qur'anı rədd edən və onun təhrifinə ehtiqat edən alimlər üçün üzr axtarırsan. Onlarda heç bir problem görmürsən. Onları rədd etmirsən, qəbul edirsən. Necə olur bu? Və inşallah bu mövzu ola bilsin bir və ola bilsin iki dənə dərsdə ətraflı inşallah şərh olunacaq. Doğrusunu Allah bilir. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.